Moi boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM Aquí en Radio Cornellá Duas oriñas de radio en galego Con música, con entrevistas, con conversas Entretidas para todos vosotros O que queremos é que se conecten con nosotros Aí en Radio Cornellá Teñen a posibilidad de escoitarnos directamente E para que todos vostedes disfruten Vamos a poñer unha peza de música Antes saudar ao noso técnico Que temos hoxe un un grande técnico como é Kiko, Kiko Belinchón e un becario ou segundo <laughs> que tamén nos axudará a que todo isto siga eh, en antena. Moi benvido, Armando. Moi boas tardes, porque o sábado pasado non puiden estar aquí con outras obrigas, pero moi boas tardes a todos os reintes e toda a xente que nos está a escoitar e máis que seguro que xa empezan a esgarabellar pois no no, no Facebook no Facebook para vernos xa como que en di en directo. Claro que sí. Eh, queremos que todos vostedes disfruten e o que vamos a facer é eh, poñer unha peciña de música extraordinaria que xa estrenamos o ano pasado. O, no, a semana pasada, perdón. A semana, a semana pois, pasada, pasada que é de xugueiras. Ostras. Ademais titula Se Rabia, que está en interpretada non somente en castelán, senón que tamén en catalán e en galego. Que ademais estas xugueiras van a ser unha novidade extraordinaria nun grande evento que se está a celebrar en Terrassa. E intentaremos falar precisamente co seu director. Vamos adiante coa música de Tanxo Queiras. Música salvant els planys. Que este dolor nos libere del drama, fuerza i amor. Vibra, vibra el canador, despullat per dins i dona forma al cas. Travessa la nit, despullat per dins i dona forma al cas. Crida foc, foc, crida i esquitxa la ràbia. Crida, crida i esquitxa la ràbia. Baixamos a peza de música de Tanxugueiras que se titula Rabia, e que seguro que estrenarán hoxe precisamente en Manresa. En Manresa. Porque eh, temos outro lado do fío telefónico precisamente a Jordi Fosas, que é o director ah. de Fira Mediterránea. Boa tarde, Jordi. Hola, moi boa tarde. Moltas gracias para, para atendernos. A vosaltres, un plaer. Un plaer, bueno, per vosaltres també. I una honra per tenir el director de, de Fira Mediterrània, per cert, per cert ja no és un, el primer any, sinó que ja són bastants anys els que esteu fent precisament aquesta Fira Mediterrània marnesa, no? Correcte, no? Aquesta és la, la 24a edició, uh ah, -huh. eh, una edició especial doncs, perquè hem pogut eh, al final doncs, obrir aquests aforaments al 100% i, per tant, eh, posar una mica de llum al final d'aquest túnel de la Covid sí. i amb moltes ganes d'entrar ja l'any vinent i esperar recuperar el carrer i en aquest 25è aniversari de Fira Mediterrània el proper any. Fira Mediterrània que, que aquest any, eh, no sé, lanza lo, lo, les campanes al vuelo perquè tens, teniu moltíssima participació eh, eh, de moltíssimes activitats i, i, i grans personatges que vindran a, a interpretar coses aquí. Sembla que, que, que nosaltres tenim la sort de que dues eh, composicions gallegues estaran avui amb vosaltres, no? Sí, Sí, sí, sí, i precisament ara, mentre esteu parlant, no, no sé si, si es percep a través de, de, de, la, de la ràdio, però hi ha unes proves de so de fons, sí. eh, que és, eh, són les tanxugueires, que ara les sentíem precisament, no? Sí, sí, eh, les, les, les havíem... Fons, perquè aquí la, a l'escenari del costat on estic ara Eh, d'aquí una estona a les 7 de la tarda hi ha, hi ha aquesta presentació de, de mides de tanxugueides sí. i d'aquí una estona també a, a les Camanyo i a Maixeires. A Maixeires, sí, Camanyo i Maixeires, precisament. bueno, dos, dos representants gallegues de, de, de moltíssima... Mm, bueno, per nosaltres... De bon nivell que, ten, eh, <laughs> que, ti, eh, que tindran ells. Eh? Molt, moltíssim nivell que, te, que tenim eh, que, que tindrem ahir, perquè les dos mm, són grans intèrpretes gallegues i, i, i bueno, pues, que són dones. Exacte. Mira, ara ho, ho, estava, ho estava pensant dos, dos, grans, dos grans grups, i és que a Galícia estan passant coses molt interessants amb, <laughs> amb, amb aquestes músiques d'arrel, de veritat. Ho comentàvem precisament durant aquest hivern amb, amb, amb el director de la Gavip, d'aquest suport a, als artistes gallecs perquè, sí. perquè surtin fora i, i, i es puguin també internacionalitzar, de que a nivell d'arrel i de, de, de música mm, que parteixen de la tradició i de la cultura popular estan passant coses molt interessants a, a Galícia i ho podem veure cura precisament eh, amb, amb, amb aquestes formacions, a més liderades per dones totes, sí, sí. tant les tanxogueires no? Eh, com també amb Camanyo i amb Aixeires, amb dos estils eh, completament diferents, però, sí. però com ens agrada dir des d'aquí a Fira Mediterrània, amb aquesta arrel i aquesta cultura popular que ens parla en present. Sí, em present, i a més, bueno, nosaltres estem encantats i us felicitem per, per precisament per, per haver elegit aquests, aquests dos grups importants que per nosaltres representen moltíssim perquè, bueno, pues, eh, dan a conèixer, donen a conèixer la nostra cultura popular molt interessant i molt important, no? Sí, sí, i, i, i com et dic, estic convençudíssim que, que en futures edicions de Fira Mediterrània continuarem tinguent aquesta mirada posada cap a Galícia perquè hi tenim l'ull posat perquè realment és eh, interessant el que estan fent la, la, les dues, eh, aquestes dues formacions, però podria dir molts altres noms que, que, que podrien haver estat tranquil·lament també presents a la programació de, de, de Fira Mediterrània. No? A més, eh, les dues formacions, tant d'Anxogueres com Camanyo Maixeires, estan aquest any presentant nous treballs. Sí. Per nosaltres això també és important, perquè al fer aquesta fira, aquest mercat estratègic, pues el que busquem és posar sobre la taula els programadors les novetats que estan passant en les músiques d'arrel, en aquest cas, no? I, i per tant, doncs, amb molta il·lusió també des de Fira Mediterrània que tant Xogueires com Camany i Amaixeres hagin no, escollit la Fira per presentar aquests, uh, aquests nous treballs i ens, i ens enviessin els seus, els seus projectes dels treballs que, a més d'enriquir de, la, el vostre, la vostra fira mediterrània, també enriqueix la, la nostra cultura, no només la, la catalana, sinó també la, la, la, la, la gallega. I, i, I som des del dia 14 fins al dia 17. Sí, sí, sí, Fira Mediterrània, estem ja avui tercer dia, a, a, a, a l'equador del tercer dia, perquè a partir d'ara és, ja la gran majoria de concerts es desenvolupen d'ara fins a dos quarts d'una de la nit i encara demà eh, tindrem una, l última jornada ja d'aquesta fira, fira mediterrània. O sigui que, que l'any que ve, que serà el 25 aniversari, serà tot Bueno, <laughs> tu, més que, Dios, sí. això, més que campanes a dalt, no? De Mira, el, el, el desig, ara, que per, sincerament per aquest 25è aniversari, el desig que tenim l'equip de Fira Mediterrània és que l'any que ve puguem recuperar el carrer, puguem recuperar, acostar la cultura a tothom, uh mhm. -huh. eh, recuperar aquesta espontaneïtat que vol dir no haver de reservar entrades, clar. no haver de fer-ho en espais clar, controlats, clar. sinó que la cultura pugui envair els carrers, perquè al final, sense donar-nos, estem posant una unes barreres d'accessibilitat a la cultura que Clar, desitgem sí, sí, molt. Sí. Eh, a més, la, la cultura al carrer és ADN Fira Mediterrània, perquè és ADN Cultura Mediterrània, és ADN Cultura Popular. Sí. Per tant, el millor desig per l'any que ve és recuperar tot aquest, tot aquest carrer, vaja. Ma, bueno, m'alegra moltíssim i, i nosaltres, per nosaltres és una honra poder parlar amb vosaltres i, i bueno, pues, com, suger, com, com suggerència per, per l'any que ve us convidaríem que parléssiu amb, el, amb la nostra eh, associació que és la que patrocina aquest no, no, nostre programa que es diu Associació Rosalia de Castro de Cornellà que, que potser l'any que ve amb el grup que tenim de, de, de, de gaites i dansa també podíem participar en aquest aniversari tan important de 25 anys. Per nosaltres encantats de rebre, de rebre projectes i de, i de buscar de buscar col·laboracions amb entitats eh, locals com amb tot tipus d'artistes, perquè jo crec que també d'aquestes trobades entre, entre grups, entre artistes, doncs eh, aconseguim que surtin projectes molt interessants. No? No, no ho dic perquè com que diu que eh, de, de, de conquistar el carrer, com que per, per sí, ser un, sí, sí. un, un, passa, un passacalles o pues, les gaites serien <laughs> una fórmula sí, sí, sí, popular absoluta. bastant interessant, no? I, i la gaita catalana, que també teniu sí. gaites. Sí, sí, sí, el, sí, el sac de gemells. Sí, sí. sí. sí bueno, que, que, que m'agrada moltíssim, no, no, no vull eh, incomodar-te més i agrair-te agrair moltíssim que, que, bueno, que aquest primer contacte que segur que no serà l'últim i, i i t'agradeixo moltíssim que, que ens hagis eh, informat tan detalladament de lo que esteu fent. Eh, moltes gràcies a vosaltres i animar tots els oients sí, que, que, que segurament arribar al concert de Tanxugueires ho tenen complicat, que Manyo i Amaixeires encara queden unes horetes, Això. i si no, a gaudir de, de, de Fira Mediterrània demà, per tant, convidar mm -hmm. tothom a arribar-se a Manresa. Fira Mediterrània és una eh, exposició popular tan eh, extraordinària. Nosaltres no hem pogut contactar amb vosaltres en anys anteriors, però a partir d'ara us com, em comprometo a, a fer-ho cada any. Moltes gràcies, moltes gràcies. Jordi, molt d'èxit per tots i per tu, per tu també. Moltes gràcies. Una, una, una abraçada. Una abraçada. Una abraçada. Et, et despedirem precisament amb la, la música de Camaño Meixeires. Ai, genial, perfecte. Fins una altra. Moltes gràcies. Fins Adeu. la propera. Adeu. Vengo. Sí. Ja está el rock en Cambridge tapi alas dito é parola cunha nena trae o corazón aberto trae o corazón aberto ai se me peta da cabeza Canto de aquí a mañana Dende o día de San Pedro Até o día de San Juan Até o día de San Juan Ai, ele, ele,